I to je osnova vjere bil džma. znači po konsenzu, kod svih, bez ikakvog razilažnika. Pa smo spomenuli govor šekul islama u kojem on kaže da, da je se vjera svodi na dvije osnove. Prva osnova naređenje tevhida, i ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prijateljovanje na osnovu toga. Podsticanje na taj ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I iskrenost u tom. I tekfir onih koji ostave taj ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. To je jedna osnova. Druga osnova, zabrana širk. Znači prva osnova je vezana za tevhid. Naređivanje tevhida, naređivanje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Podsticanje na taj ibadet, prijateljstvo na osnovu tog ibadeta i tekfir onoga ko ostavi taj ibadet, Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je jedna osnova vezana za ibadet. A tevhid je šta? Ibadet. I druga osnova vezana za širk, zabrana širka. Odvraćanje od toga. Je tako? neprijateljstvo prema mušricima. I tekfir onih koji čine, čine širk. Zatim smo pročitali te fetve koje su vezane za to. Pa smo na kraju sve to mogli sažeti kroz odgovor na pitanje o muslimanu koji ima različit odnos prema mušicima od onoga kakav treba da ima. Kako kaže od muslimana, neću neprijateljski da se postavim prema mušicima, neću da ih držim za neprijatelje, neki da im ja budem neprijatelj, ili im se postavi prema njima neprijateljski, ali ih ne tekfiri, ili neću da se suprostavljam ili da se protivim onima koji kažu la ilaha illallah, makar činili kufri širk, i makar se suprostavlja Allahu, Allahovoj vjeri, ili neću da se suprostavljam turbetima i mjestima gdje se čini šip, kaže u odgovoru uh, e, šej Hasan uh, i šej Abdullah, koji su dva sina od šeha Muhammedinu Abdullahava, kažu u odgovoru, ovaj nije musliman. Znači, povjeruje, ali neće neprijateljski da se postavi prema onima koji ne vjeruju i koji širk čini. Prihvatio je teohid, ali neće da se odrekne širka i mušrik. Kaže, ovaj nije musliman. Nego je od onih za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriyuna an yufarriqu allahi wa rusulihi oni koji kufr čini u Allaha i njegove vjerovjesnike i želi da napravi razliku između Allaha i njegovih vjerovjesnika i kažu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd i vjerujemo u nešto u jedan dio a u jedan dio ne vjerujemo. Wa yuriduna yattakhidu bayna dhalika sabila i oni žele između toga da nađu nekakav nekakav put. Ulaika humul kafirun haqa ti koji traže između toga put oni su pravi ulaika humul kafirun haqa oni su pravi nevjernici. Danas nastavljamo na treću temu čitati fetve uz Allahovu pomoć. A ove fetve koje ćemo večeras uz Allahovu pomoć čitati govore na temu da je odricanje od mušnika šart teohide. Šta to znači šart? Uslov da bi nečiji teohid bio prihvaćen i ispravan, šta je uslov? Odricanje od mušljika. Zato je, znači, uslov ispravnosti tevhida je odricanje od mušljika. Odatle je prijateljstvo sa mušljicima šta? svim suprotno tevhidu, odnosno poni, poništava tev, tevhidu. Zato se prijateljstvo sa mušicima odatle, zbog ove stvari, smatra od nevaqidu tevhid. Od stvari koje poništavaju tevhid. Koje ga anuliraju. Kao što imamo nevaqidu vudu, stvari koje kvare abdest. Tako imamo nevaqidu iman, stvari koje kvare iman. Koje kad se desi, kao imana da nije ni bilo, tako? kao što ove stvari koje kvare abdest kad se desi, kao da abdesta nikad nije bilo. E tako su ovo isto stvari koje kad se desi poništavaju tevhid u osnovi. Pa je šart tevhida odricanje od mušlika. A onaj koji mušlike uzme za prijatelje, znači odatle, proizilazi da je poništio svoj tevhid u osnovi. I da je to ridet, odmetanje od milleta muslimana. Od onmetanja. Zato učenjaci ubrajaju, znači, pomaganje mušrika od najvećih i naj najupešatljivijih stvari koji izvodi iz vjeru. I koji obavezuju ostale muslimane na, šta, na borbu protiv onih koji pomažu, pomažu mušrike. Koji stanu u zaštitu mušrika i pomažu mušrike i stavi se na njihovu stranu. Kaže šeha Abdu Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan rahimahum Allahu džemijan, kaže o onome ko se nalazi u vlasti mušlika. Postavljeno mu je pitanje, pa on odgovar. Za onoga ko se nalazi pod vlašću mušlika, a poznaje tevhid i radi po njom. Ali nije se prema njima postavio nepreteski, niti želi da napusti njihovu domovinu. Jeste razumili pitanje? Šta je sa onim koji živi u okviru mušičke vlasti? Poznaje tevhid i radi po njemu, a nije se prema mušicima postavio prijateljski, niti želi da napusti njihov domov. Pa je odgovorio. Kaže, ovaj, ovo pitanje je došlo znači od onoga ko nije shvatio ovu stvar. I nema ispravno poimanje o ovom. Došlo je pitanje od onoga ko ne zna, znači šta je pravo značenje tevhida i šta znači poznavati tevhid i raditi po njemu. Zašto? Zato što se ne može zamisliti da neko poznaje tevhid i da radi po njemu a da nije neprijatelj mušicima. Kako onda možeš pitati kako on živi po, u, sa mušicima i nije se neprijateljski postavio prema njima, a poznaje tevhid i radi po njemu. Kako radi po njemu? Jer nemoguće je zamisliti da neko poznaje tevhid, a da se nije neprijateljski postavio prema mušicima. Pa onaj ko se nije neprijateljski postavio prema mušicima, ne kaže se za njega upoznaje tevhid i radi po njemu. Ne možete za njega već. Jer da poznaje tevhid i da radi, po njemu bio bi neprijatelj mušicom. I kaže ovo pitanje samo po sebi protu, samo u sebi protu riječu. Kontradiktor. A kaže lijepo pitanje je ključ znanja. Mislim, kaže, da ciljaš, da onaj koji ne pokazuje neprijateljstvo prema mušicima i ne napušta ih, da na njega ciljaš. A pitanje pokazivanja neprijateljstva nije isto kao pitanje postojanja neprijateljstva. Pratite moj vraći. Znači, sad o njemu odgovara. Mislim da pitaš za onoga koji ne pokazuje neprijateljstvo. A pitanje pokazivanje neprijateljstva je jedno pitanje. A drugo je pitanje postojanje neprijateljstva. Za ovo prvo čovjek može imat neki uzr, nemoć ili strah. Za koje prvo? Pokazi, pokazivanje. Zato može imat uzr. Jel tako? Ne smije da pokaže neprijateljstvo. Ima neki uzr, nemoćan, nema snage, straga. Jel tako? Može imat neki uzr, ne smije da pokaže neprijateljstvo. Da tako? Zbog riječi uzvišenog illa en tetaku minhum tuqa osim da se od njih zla nekog bojite, je tako? Kad govori o onim koji uzmu mu, e, kafire za neprijatelje bez mu'mina da Allah sa njima nema ništa je tako? illa osim en tetaku minhum tuqa osim da se od njih nekog zla, bojite da vam mogu, znači, nanijeti neku štetu, je tako? Pa da ih se bojite. Kaže, ovo prvo, za ovo prvo, za pokazivanje neprijateljstva čovjek može imati uzr, da ga ne pokaže. A za ovo drugo, ovo drugo mora postojati. Šta ovo drugo? Šta je ovo drugo? Postojanje neprijateljstva, znači da on u svojim prsima, u svom srcu, je neprijatelj širku i mušicima. E to mora postojati. Zašto? Zato što ulazi u okvir čega? Kufra u tagu, u taguta. A čovjek mora biti kafir u taguta. Znači, to neprijateljstvo mora unutra postojati. Jel tako? Mora se pokazati nekad čovjek može imati odr da ne pokaže to neprijateljstvo. Je tako? A mora to neprijateljstvo postojati? Mora. Jer ako ne postoji to neprijateljstvo, onda on nije kafir u, u taguta. Zato što tu ulazi u kufr, u taguta. I između toga i ljubavi prema Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je potpuna šta? potpuna obaveznost i sprega. Nemoguće da voli Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a da nema neprijateljstva prema širku i, i kuf, i mošicima, i kefirima. Je li moguće to? Da voli i Allaha i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a da voli i mošrike i kefirima. Može to? Nemoguće. E zato to neprijateljstvo mora postojati, zato što je to ulazi u kufru u taguta i šta još? Zato što između ljubavi u Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam i postojanje ovog neprijateljstva prema širku i mušicima je totalna obaveznost. To je, mora jedno uz drugo potpuno ide. Mora ići. I ne može bez toga biti mu'min. Nikada mu'min nije bez toga ko bude nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala ostavljajući ispoljavanje neprijateljstva. Je li tako? Neće da ispolji neprijateljstvo. Neće da pokaže to neprijateljstvo. On je grešnik kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer nije ispunio jedno od obaveza. On je grešnik. Zašto ovdje ističemo grešnik? Griješan je prema Allahu što nije ispolio neprijateljstvo. Je Jel tako? Griješani, zašto ističemo griješani? Znači nije kjer, nije kjer, samo je griješnik. Jel tako? Zbog toga, ako postoji kod njega osnova na neprijateljstva u njegovom srcu, on ima propis kao i ostali griješnici. A ako na to još doda, znači ne ispoljava neprijateljstvo prema mušicima, ako na to još doda i ostavljanje hijđre, neće mi da učini hijđre, da napusti mušrike, on ima udjela u Allahovim riječima ili potpada pod riječi Allaha subhanahu wa ta'ala inna ladhina tawaffahum ul melaiketu zalimi anfusihim us, dakle e, kad Allah subhanahu wa ta'ala govori o onima koji su ostavili hijđru iz Mekke nisu učinili hijđu iz Mekije poslaniku sallaha alaihi sallam, pa kaže zaista oni koji su uh, koji su meleću smrtili, a prema sebi su se ogriješili, kaže, ali ovo nije kohor, nego je ovo, nego je ovaj ajet objavljen zbog prijetnje onima koji su ostavili hijđru, kad, koja je bila vađiv do učenja hijđru poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. ovo je prva fetva, znači, iz koje zaključujemo nekoliko stvari. A to je da neprijateljstvo mora postojati. Tako. Zato što ulazi u kufru ta guta i zato što je ide obavezno uz ljubav prema Allah subhanahu wa ta'ala i poslaniku sallahu alaihi wa sallam. To je jedno. Drugo, da nekad čovjek može imati uzr u ostavljanju ispoljavanja neprijateljstva. A ako neće da ispuni, da pokaže neprijateljstvo, neće. I još usto neće ni hijđeri da učini, onda je šta? Fast, grešnik. Grešnik kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže še Muhammed ibn Abdullah rahmatullahi ali, govoreći o stvarima koji poništavaju islam, pa nabraja i onda osma stvar koju je on nabrajao od stvari koje poništavaju islam, kaže pomaganje mušrik. I podržavanje mušrika protiv muslimana. Dokaz za to je, ومن, ja je riječ uzvišeno, وَمَنْ minkum مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Koji ih od vas uzme za prijatelje, on je od njih. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah neće put, na pravi put. Zulomčare. A ko su najveće zulomčare? Mušnici. Allah neće na put, na pravi put uputiti. Zulomčare. Pa ovaj dio ajeta je dokaz da je pomaganje mušrika protiv muslimana. Od stvari koje poništavaju islam kao što kaže šeheh Olislam Mohamed ibn Abdullahev. Svakako, sljedeći ajet još bolje objašnjava kakvo je stanje onih koji mušike za prijatelje uzmeju, pa postaju od njih. Pa kaže, فَتَرَ الَّذِينَ فِي كُلُوبِهِ مَرَوْا Pa vidiš oni u čijim srcima je bolest. Kakva bolest? Nifaka, licemjerstvo. يُسَارِ عُونَ فِيهِ Kako prema njima žure, trče. Ha? pružaju ruke s osmijesima, trče da se sa njima slikaju pred kamerama. Ha? Zbog čega to radi? Šta im je izgovor? Jel oni kažu ovo radimo zato što mislimo da im je vjera dobra? Ili je nešto drugo? Ne. Je kulune nahša entusivena daje. Govori, bojimo se da nas šta ne zadesi. A u stvari ovdje kad pogledaš u suštinsko značenje i kontekst u kojem su došli ovi ajeti, shvatit ćeš, bojimo se da se stvar, da se ne promijeni situacija. U kom smislu? Da ne dođe do toga da kafiri budu jači, a? da kafiri budu jači, pa da i u toj situaciji imao mi kod njih šta? Mjesta. I da kod nje imamo prijatelja. Bojimo se da se kolo sreće ne okrene. E, u tom smislu. Nakšajem to sebe, ne? Da je Allah subhanahu ta'ala najbolji Dalje, nabrajaju učenjaci, od njih še Abdurrahman ibn Hasan, stvari koje poništavaju tevhid, pa kaže druga stvar, to je otvaranje prsa. Je tako? Srdačnost. Otvorenost. E, prijatnost prema onome ko čini širk prema Allah subhanahu wa ta'ala. Srdačnost prema mušiku, prema onome ko čini širk Allah subhanahu wa ta'ala. I ljubav prema Allahovi neprijatelju. Kao što kaže uzvišeni, وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ali onaj koji otvori prema kufru svoja prsa, na njih je Allahova srđba i njih čeka ogromna ogroman azab kazna. ko, ko prsa prema kufru otvori. Čija su prsa prema kufru otvorena. Šta znači ovo inširahu sadr prema kufru? Baš ovo srdačnost, da srdačan i, i, i prijatan, otvoren, uh, jel tako, blizak prema onome ko čini širk Allah subhanahu wa ta'ala prema Allahu neprijatelju. Wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, Allah subhanahu wa ta'ala neće uputiti na pravi put kafir. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su ovi šta? Kafiri, zbog čega? Zbog toga što su ovo uradili stavljajući dunjalk ispred, ispred ahirata. Ko to uradi, pokvario svoj tevhid, makar sam ne činio širka. On sam ne čini širka, ali je srdačan, prijatan samo šircem. I voli ih, i iskreno ih voli, i oni su dragi, prijatelji. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala negira mogućnost da mu'min može voliti kafirom. La teđidu kao men ju'minuna billahi voli omen ahiri, uvaduna men hada Allaha wa rasula, nećeš naći ljude da vole da koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, da vole onoj koji se Allahu suprostavljaju i njegovom poslaniku sa Allaha. Nema mogućnosti. nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, da vole onoga ko se suprostavlja Allahu i poslaniku sa Allaha. I njegovom poslaniku. Kaže šeht kol Islam ibn Taymi rahmetullahi alejhi Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava da nema mu'mina koji voli kafir. Pa ko voli kafira, znači nije mu'min. Allah nas obavještava da nema mu'mina koji voli kafira. Pa ko voli kafira, znači da nije mu'min, pa onda kaže, a oponašanje upućuje na ljubav, pa je zato zabranjeno. Subhanallah. Pa je svako oponašanje upućuje na što? Na ljubav prema mušicu svako ponašanje mušnika upućuje na ljubav prema njima, pa je zato učinjeno haramom i zabranjeno. A vi znate da u ponašanje može biti od toga da izvodi izvire do toga da bude haram, da bude gri, da ne izvodi izvire. Kaže Ibn Ketir, rahmatullahi ali, govoreći o ovom ajetu, kojem ajetu, nećeš naći ljude da vjeruju, koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, da vole one koji se suprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku. Sallallahu Neće naći, pa ovaj ajet kaže وَلَوْ كَانُ Makar bili ko? Aba'ahum. Makar bili aba'ahum, kaže ovaj je ajet objavljen e, na dan Bedra, objavljen je ovo Aba'ahum vezano za Ebu Ubej, jer je toga dana ubio svog oca. Ebu Ebna'ahum, makar bili njihovi sinovi, kaže, objavljen je povodu Ebu Bekra, jer je toga dana tražio svoga sina Abdurrahmana da ga ubije. Evo Ihuanehum, makar bili njihova vraća. Znači, nećeš naći ljude da vole one koji se sprostavljaju Allah i njegovom poslaniku, makar bili njihovi očevi, objavljeno povodu Ebu Ubejde. Makar bili njihovi sinovi, objavljeno u povodu Ebu Bekra. Makar bili njihova vraća, objavljeno u povodu Musab ibn Umeira, koji je toga dana ubio svog brata Ubej ibn Umeir. Evo aširatahum ili njihova rodbina objavljeno je u povodu Omara radijallahu anhu koji je toga dana ubio nekog od svojih rođaka i u povodu Hamze i Alije i Ubejde ibn Haritha koji su toga dana izašli na dvojboj i bu, ubili Utbe i Šejbe i Valid ibn Utbeta. Objavljeno je u povodu njih. Dakle, nećeš naći one koji vjeruju Allah da vole oni koji se Allahu sprostavlja njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa S tim da treba imati na umu da se ovo desilo na dan bedra. Je tako? Ovo treba shvatiti, pravilno poredati. Da neko ne pomisli sad treba da se vrati kući, šta? I da počne redom da maše i sjeći u oštitim stvarima, lijevo, desno. Evo Bekr nije tražio Abdurrahmana da ga ubije negdje na ulicama Mekke ili na nekom drugom mjestu, nego na dan kad je došao u safu sa mušnicima, došao na bojno polje. Tako, Musa ibn Umejr nije ubio svog brata Ubejd ibn Umejra na neki drugi dan i na nekom drugom mjestu, nego na bojno polje. I tako dalje. Svatate? Pa je ispravno svatanje ove situacije da ove ljude šta da su oni bili pozivani, pozivani, pozivani, je li tako? Ali ono, kad dokažu da su Allahovi neprijatelji, je li tako, i da ustrajavaju u tom neprijateljstvu i dođu na bojno polje, onda nema više suste, onda više nema sustezan. Je li vam jasno pričam? Znači, onda više nema susteza. A Ebu Bekr nije stigao Abdurrahmana na dan bedra, pa je Abdurrahman poslije prihvatio, prihvatio islam. Treća stvar, prijateljovanje sa mušicima, šta prijateljovanje sa mušicima? Šta je treća stvar? Šta? Recite mi. Stvari koje poništavaju tevhid, pa nismo počeli od jedan, nego nabrajamo samo one koji su vezane za što? Za našu te, temu, a naša tema je prijateljovanje sa vršicima, odnosno da je šart teuhida odricanje mušnika, a da je prijateljovanje sa mušnicima poništava teuhid. Pa onda odgovora u Leme navodimo kako je šehek Islam rekao da je pomaganje mušnika poništava tevhid. Pa smo rekli kako Šeha Abdurrahman navio da to poništava tevhid. Pa smo rekli kako Ibnu Ketir navodi ajed o kojim povodom je objavljen. Pa onda treća stvar, je tako ovo je bila druga stvar, treća stvar koja je poništava tevhid, koju nabraja, a u kontekstu vezana je za prijateljanje sa mušnicima, kaže da prijateljanje sa mušnicima i naginjanje prema njima i pomaganje njih i podržavanje rukom ili jezikom ili imetkom, kao što kaže uzvišeni, fela takunen zahiran lil kafir. Ili pošto ne budi pomagač kafirim. Ili pošto ne budi pomagač kafirim. Znači da je to od stvari koje, koje poništavaju tevhid. Kaže šeho Islam Ibn Tejmije, ko pobjegne u kasarnu znači predjegne na stranu Tatara i priključi se njima, murted je. I halal je njegova krv i njegov imetak. Kaže šej Hamid ibn Atir. I Kur'an i sunnet upućuju na to da musliman kad se desi kod muslimana, znači prijateljovanje sa mušricima, i povođenje za njima i pokornost njima da je on time učinio ritet, da je time otpao od milleta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Pa razmisli o riječima Inna alladhina irtaddu ala adbari min ba'di ma tabayyana lahum huda ash-shaytan sawwala lahum amranahum Zaista oni koji se odmetnu na traške, znači vrate se, šta, nazad, murteli postan, irtaddu, Je tako? murted, vrate se nazad, izađu ponovo iz islama. Nakon što im je uputa postala jasna, šeitan ih je zaveo ma'a kaulihi uz Allahove riječi, isto tako, u suri Ma'ide, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Dakle, e, sa Allahovim riječima koji ih uzme za prijatelja, on je od njih pa da se isto tako razmisli o Allahovim riječima فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ nemojte sjediti sa njima kad čujete da se ismijava sa Allahovim ajetima i da se kufr u njih čini, nemojte sjediti sa njima dok ne prijeđu na drugi razgovor, a ako to ne uradite, innekom idem mitluhom. Vi ste tad kao i oni, šta kao i oni? Kafir. Ko ostane sjediti u društvu gdje se čini kufr u Allahove ajete, u Allaha subhanahu wa ta'ala i ismijava se. Cirkus se zbija i šala sa Allahovim ajetima, ko ostane u takvom silu i on je od njih. Šejk Islam, Mohamed ibn Abdul kad govori o vrstama ljudi koji se suprostavili njemu, i protiv koji se on bori. Jedna od tih vrsta kaže, oni koji su upoznali Teuhid i zavoljali ga. I slijedili ga. Upoznali širk i ostavili ga. Ali su i dalje mrzili one koji su prihvatili Teuhid. I voljeli su da ostanu, znači, a voljeli one koji su ostali na širku. Ljudi su, znači, upoznali Teuhid, upoznali ovu vjeru, zavoljeli, ostavili širk, ali i dalje vole, vole mušlika, a mrze oni koji su na Teuhidu. Kaže, ova je također kafir. Šta je dokaz za to? Zalike bi annahum kerihuma anzalallahu fa ahbata a'mala. To je zbog toga što oni mrze ono što je Allah objavio, pa je Allah uništio njihova djelo. Pa je Allah poništio njihova djelo. Sljedeća vrsta. Ko se svega ovoga spasio, vidite, svega se ovoga spasio, ali stanovnici njegovog mjesta otvoreno pokazuju neprijateljstvo prema Teuhidu. I otvoreno slijede šir. Tako. i nastoje da se bore protiv muvehida. Znači, ulažu trud u borbi protiv tevhida, stanovnici njegovog mjesta, njegovi rođac, prijatelj, suprotstavljaju se tevhidu. Njegov uzor da ostavi svoju domovinu je da je to njemu teško. Teško mu onako ne može da napustiti zavičaj, drag mu. I ostani sa njim. On je, voli tevhid. Ali tako, i na tevhidu je. Ali stanovnici njegovog mjesta, njegovog zavičaja, se digli protiv tevhida, protiv ove vjeri, protiv muvehida. Njemu teško da napusti zavičaj. Pa onda ostane sa njima i sa njima se bori protiv tevhidu. I ulaže svoj metak i lično se bori. Šta je svoj? Kjer. Ovaj kjer. Zašto? Kaže, zato što kad bi oni njemu naredili da ostavi post mjeseca Ramazana, je tako? I on bi imao izbor ili da prestane post mjesec Ramazana ili da ostane i dalje sa njima da živi. Ili da postije Ramzan, a da ih napusti. Šta bi on uradio? On bi ostavio post mjeseca Ramazana, kao što je ostavio da ih napusti i sa njima ušao u borbu protiv muslimane, je tako? I ovoga puta, šta bi mu draže bilo? Ili da ostavi zavičaj, ili da ostavi post mjeseca Ramazana? Ostavio bi post mjeseca Ramazana, je tako? Ili, kad bi mu naredili bilo kakav haram i da mu napravi takav izbor, on bi se opet tako opredijelio. Jel' tako? I sve bi drugo uradio, ali teško mu da napusti zavisan. Jel' tako? Zbog toga, zbog toga je njegov, njegov hukm da je on počinio ko? Što se tiče njegovog slaganja sa njima u džihadu i metkom i lično, iako oni, znači, žele da prekinu Allahovu vjeru, da je ugasi Allahovo svjetlo, to je veće od čega. Ovo što on izađe sa stanovnicima svog zavičaja u borbi protiv muslimana je veće od čega. Od svega ovoga što smo spomenuli, od posta mjeseca Ramazana ili nekih drugih harama da su oni uslovili njemu da to učini. I to je zbog toga kufr. I to kufr, oni za koje kažu uzvišeni, se teđi duna aharine i uri duna i jemenukum i jemenu kaumehum, kullama rodu ila fitne turki sufija. Naći ćeš druge koji žele da budu sigurni od vas i od svog naroda i kad god budu iskušani u fitni, zapadnu u nju. Fe illem wa yakufu يعتزلوكم ويلكوا إليكم السلام ويكفوا يديهم فخذوهم واقتلوهم فأكو بس نوستوي يلتاكو selam nazivali znači ne budu e, mir tražili i ne budu sustegli svoje ruke od vas uzmite ih i ubijajte ih. Uzmite ih i ubijajte ih gdje godi ih nađete. Koga ovu? Ko pokaže neprijateljstvo i sa neprijateljima Islama stane u, u srf. I sa neprijateljima Islama stane u borbu protiv muslimama. Neki učenjaci nešto se nabrojali tri stvari zbog kojih obave, obavezan džihad protiv onoga kod koga se nađe ove tri stvari alaikum sam. Tri stvari zbog kojih je obavezan džihad protiv onih kod kojih se nađu te stvari. Pa kaže prvo da izađu protiv imama muslimana bez prava. Šta da izađu protiv imama? Da ustanu u pobunu protiv imama muslimana bez prava. Šta ovo znači ovdje imama? Hođe nekog, jel? A, nije hođe, vola. Imama, vladara, jel tako, vladara, imama, znači u najopćenitijem smislu velikog e, značenja ove riječi imama u smislu vladara i vođe muslima. Druga stvar, onaj ko ne tekfiri mušik ili sumnja u njihov širk i kufr, zato što to poništava njegov islam i kvari njegov islam. Pa kogod, kogod, kogod, kogod se nađe ova osobina, učinio je kufr i njegov imetak i njegova krv su postali halam. Obaveza je da se protiv njega vodi borba sve dok ne bude, ne bude tekfirio mušiki. Ovdje treba znači shvatiti ovo dobro. Kad se kaže kone ne tekfiri mušrike, Koji je mušik? Jasni mušik. Znači, jasne stvari, jasne stvari širka i mušik. Oko kojih nema nikakve šubhe. Ko ne tekfiri židove i kršćane? Ko ne tekfiri komuniste? Ko ne tekfiri sekulariste? Znači, jasne, otvorene sekulariste. Ko ne tekfiri onoga ko psuje Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam? ko ne tekfiri onoga ko sumnja u proživljenje, ko ne tekfiri onoga ko ne vire u kader, ko ne tekfiri onoga, znači jasne stvari. Međutim, ako se radi o nekim manje jasnim stvarima ili o stvarima gdje neko neće da tekfiri zato što drugačije shvatio dokaz Drugačiji je svata dokaz, šrijatski dokaz. Hoće onda biti kafir onaj koga ne tekfiri? Neće. Na primjer, ko ostavi namaz, mi kažemo, kafir. Dođu drugi učenjaci i kažu, nije kafir. Šta ćemo? Reći, vi ne tekfirite kafira, i vi ste kafir. Smo tako? To niko nije rekao od ehlu Zapamtite dobro. To niko od ehlu sunnata još nije rekao. Zašto? Zato što ovi kažu mi ga ne tekfirimo, zato što smo shvatili hadith koji govori o onome ko ostavi namaz da je kafir, da je to kufr ameli, da je to kufr dijela, mali kufr. Kao što kaže za druge neke grijehe, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da su kufr, a svi su složni da to nije kufr. Pa kaže se babul muslimi fusukum, wa qitaluhu kufru. Grđenje, psovanje muslimana je fisk, grije. A borba, odnosno ubijanje muslimana je kufru. Svatat, niko ne kaže da je ubijstvo muslimana šta? Kufr. Svi se slažu da je to veliki grije. Ali poslanik sallaha alaihi sallam nazvao, nazvao ovaj veliki grije, šta je kufrom, to kaže na njegov veličin. Pa oni kažu isto tako ovi hadis za ostavljanje namaza. Jeste li shvatili, braći? Znači, šta su oni u uradili, pogrešno shvatili? Hadis. I ne možeš sad njemu reći, e ti nećeš da tekviriš kafira, i ti skafir, ne možeš tako. I tako za sve druge situacije, u kojima nema jasnog dokaza iz Kur'ana i sunneta, je tako? Ili postoji određena zabona u svatanju tih dokaza, za takve mušrike neko ištihadi i kaže, odnosno za, za takve situacije neko ištihadi i kaže kafir. Drugi ištihadi kažu nije kafir. I tako ostane. Za jedne kafira, za druge nije. Ali se ne smije u ovom slučaju tekfiriti onaj ko neće da protekfiri onoga koga sti protekfiri. Na ovakav način. Pa ovo pravilo ostaje u krugu jasnog, otvorenog širka i kufra i na to se svodi. I ne smije se ovo pravilo proširivati. Dobro. Treća stvar, zbog koje je obavezan džihad kod koga se nađe, to je pomaganje mušlika i podržavanje protiv koga? Protiv muslimana. Pomaganje mušlika protiv muslimana. Rukom, jezikom, srcem ili imetom. Ovo je kufr koji izvodi izvijek. Pa onaj ko pomogne mušljike protiv muslimana, i podrži ih svojim metkom ili bilo čime, čime se oni pomognu u borbi protiv muslimana, kao što je, na primjer, šta? Hrana. Hrana, bilo šta. Dobrovoljno, znači, bez prisjeli, sam on to uradi, dobrovoljno, od sebe, učinio je, šta? Kofr. Učinio je kofr dobrovoljno od sebe zato što voli da kafiri uspiju u borbi protiv muslimana ha? pomogne im metkom, jezikom srcem, dragom onako ne mora nikom reći ali oni kufr, kafir kod Allah subhanahu wa ta'ala zato što je to Allah upoznat tako ili sam dobrovoljno od sebe ha? potrudi se da kafire, kafirima ukaži a, protiv kojih to muslimana treba da se bori, pa im objasni sve informacije podastri na file nako od sebe. Je tako? Nikom to nije ni platio, ni će imat kako od, odatle. A? Nije, nego nako na file od sebe. I tako da je. ko ne tekviri kafir. Jel tako? Ova druga stvar. I treća, koji ih pomaže. Pa onaj kuput i dovu, tako, i traži da Allah da, da spusti svoj blagoslov na Ameriku, šta mislite, šta je on uradio? Prije svega nije ih protekviri, jel tako? Jer kako će Allah dati blagoslov kafirima? Možda je mislio sam muslimana, ali ne Dobro. To je jedna, eto, ako i to misli. A? Eto, nije protekfirio, u stvari, hajde misli o muslimanima da dadne, znaš, da pobjede tamo u Americi. A šta ćemo s ovom drugom stvari, da Allah dadne svoj blagoslov Americi, znači da ih pomogne, protiv koga? Dobro. Za uzvrat, Ne morate vi ovo sve povezivati, nije to. Ne mi zamete, kako? Da. Znači. ne, gdje ja nekako kotošta. Dobro. Ne morate, ne morate nipo što prvo da... Bilo i strava. Spojite da ovo... Dobro. Dobro, sljedeće poglavlje, znači, koje, pod kojim čitamo e, fetve, a vezano je za suštinu čega? elvara, valdara. Sve ovo što čitamo vezano za suštinu, učem se ogleda i šta je to elvara, valdara. Pa smo rekli šta prvo, da je obaveza muslimana da se odrekne mušika. Pa onda obaveza da bude prijatelj muslimani. Pa onda šart tevhida je šta? Odricanje od mušika. Šta to znači? Suprotno, odricanje mušika je da ih uzme za prijatelje. Pa uzimanje mušika za prijatelje izvodi iz izvjere. Eto, to je dosta što smo pročitali od El Bala, El Bala. Sljedeći, kaže, koji su to, koji je to potpomaganje i prijateljevanje sa mušicima koji izvodi izvjere, a koji, a koji su oblici koji ne izvode izvjere. Znači, nekad potpomaganje sa mušicima ne izvodi izvjere, je tako? A nekad izvodi. Da vidimo, pokušamo i to uz pomoć večeras da spominu. Pa kaže, želimo znači da znamo granicu između prijateljovanja sa mušicima koji je kefir, izvodi izvjere i prijateljovanje koji ne izvodi izvjere. Pa odgovor, ako je prijateljovanje sa mušicima se ogleda kroz stanovanje sa njima u njihovim zavičajima, izlazak sa njima u borbi protiv muslimana i tome slično, odnosno izlazak sa njima u borbu, onda ćemo presuditi ovima da su kafir. Kao što kaže uzvišeni vomen je tevrlahu minkum fe innehu minhum. Koji od vas uzme za prijatelje i saveznike, on je od njih. Kaže uzvišeni وَقَدْ نَزَرَ عَلِيكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَهُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله Vama je već prije u knjizi objavljeno kad čujete Allahove ajete da se sa njima ismijava i da se u njih kufr čini Ne nemojte sjediti sa njima dok ne prijeđu na drugi, na drugu temu, jel tako? Na drugi razgovor, vi ste tad kao i oni. Vi ste tad kao i oni. Šta ako idali sa njima? Sjedite. Znači, slušate to i ne reagujete. Ne usprotivite se. Ne odustanete iz takvog sjena. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko se skupi sa mušicima, znači sa njima bude zajedno i bude sa njima stanovao, pa on je kao i oni. Kao ko oni? Kao mušici. Zatim kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam ja se odričujem muslimana koji je među mušicima. Ja se odričujem muslimana, muslimana koji je među mušicima. Oba dva ova haditha prenosi Ebu Dawud. Pa kaže, ako bude prijateljivanje sa mušnicim ovoj gore, živi sa njima, stanuje sa njima, izlazi sa njima u boj, je jel tako, u borbu, ovo, šta ćemo reći za ovoga? Kefir. Druga situacija. Ako bude prijateljivo sa mušnicima u islamskoj zemlji, jel tako, Pa kad dođu oni u islamsku državu pod zaštitom, je tako kako dolaze, tad on sa njima prijatelji kaže ova je grešni i izložen je Allahove prijatelji. Ako je njegovo prijateljovanje sa njima radi Dunjaluka, je tako? Radi toga što će se okoristiti od njih. obaveza je da se ovakav prezre i kazni na, određen, na adekvatan način. Kako bi se od toga odvratili ostali. Kako bi oni koji vide kako je ovaj prošao, odvratili se od toga. A ako je prijateljovanje bilo makar tu u islamskoj državi, prijatelji sa njima, i dočekuje ih, jel tako? I ikrami ih, jel tako? Ugošćava ih radi toga što mu se sviđa njihova vjera, jel tako? Radi njihove vjere, on je onda kao i oni. Jer onaj ko voli jedan narod, bit će sa njima proži, proži. Onaj ko voli jedan narod, bit će sa njima proživio. Tako kažu za ove koji se uzbune, kad spomenemo neke da su kafir, jel tako, kaže, ako ih toliko volite, onda molite Allah da sa njima prožije, tako. Primjer sa šijama, tamo s nekim. Upitan je Šeim Abdin Abdulatif od dva čovjeka. Oni se sporeju oko čega se spore, kaže oko nazivanja selama rafidijama i novotarim. I onima koji su njima slični u širku. U smislu nazivanja selama, jedenja sa njima, sjela sa njima. Pa kaže jedan, to je dozvoljeno. Zašto? Zato što jedan od mojih učenjaka kaže, ako uzmeš, ako uzmeš uzeo je dobar čovjek, je tako? A ako odbaciš ovo, znači sjelo sa njima, da jedeš sa njima, odbacio je dobar čovjek. Kaže, poslao je Elija radijallahu an, odnosno, došla je delegacija Omar ibn Abdulaziz od čovjeka koji je bio poznat po tešeljivom po šiizmu, je tako? Bio rafidije. Pa je izaslanik Omara, je tako, poslao, znači i Omar je poslao iz izaslanika uh, e, Džebeletu El Gassaniju, koji je poznati, šta, Murted, Džebel El Gassani, poznati Murted, njegov slučaj, Omar je poslao šta izaslanika kod, kod njega ove izaslanike koji su slali morteljima, rafinijama i tako dalje, šta kaže ovaj dokaz da smiješ sa njima sjediti, je tako, jest, da, mu, da im smiješ sela nazad. Drugi kaže, da je džuz, nije do, dozvoljeno. Zašto? Zbog ajeta o prijateljovanju. Je tako? Pa kaže, uzvišeni, wassalamu ala mani tebe al budar selam je onome ko slijedi u uputu. Pa dova koje nas je podučio poslanik sallallahu alaihi wasallam wassalamu ala ibadillahi salihim i selam na Allahove dobre robove. I isto tako poznato među učenjacima Islama da je ostavljanje selama na fasika, da se ne, selam, ne naziva selam fasicima, i poznatim grešnicima da je to sunne. Sunne. poželjna i pohvalna stvar je tako? a ovi su gori gore stanja i akide od grešnika, je tako? ovi novotari, rafidije je tako? mušici pa je ovo i sve pitanje ova dvojica se svađaju a sad je odgovor znaj Allah ti podari uspjeh. Allah nama podari i tebi uspjeh. I učinio se od onih koji slijede ono što on voli i čime je on zadovoljan, da neće robu biti ispravan islamniti vjera, osim sa neprijateljstvom prema neprijateljima Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i sa prijateljstvom Allahovih evlija i Rasula, njegovog poslanika sallaha i psa. Kaže uzvišeni Ja ejuhel ladina amenu La tettehidu abakum wa ihvanakum eulijae O vjernici ne uzimajte svoje očeve ni, svoje, ni svoju braću za prijatelje. Ne uzimajte ni svoje očeve ni svoju braću za prijatelje kad in istahabbul kufra ala iman ako je njima kufr draži od imana. I ovo je granica. Nemoj ih uzimati za prijatelje, makar otac ili brat nije ti prijatelj ako je njemu kufr draži od imana. I ove stvari su danas očite kod brojnih ljudi. Kod brojnih ljudi. Očite, jasno vidljivi. Zatim kaže uzvišeni Allahine tehidun al-kafirina ulijana min duni mu'minin oni koji uzimaju kafire za prijatelje bez vjernika. a jebtagun indahum al-izzete fa inna al-izzete lillahi jamija. Zar se kod njih nadaju moći i ponos, a sav ponos i moć je kod Allaha kod Allaha uzvišen. Wa kala ta'ala, kaže uzvišeni, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i sudnji dan da vole one koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku zatim kaže uzvišeni ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار i nemojte ni malo da naginjete prema zomčarima pa da vas zahvati vatra ne la tarkenu Nemojte naginjati. Nemojte klonuti prema mušicima. Prema zulomčari. Jer su zulomčari valemu, ovi koji su valemu, u prvom redu, mušlicima. Tako. Nemojte naginjati, klonuti prema njim. Kaže Ibn Abbas radijallahu anju. Šta znači nemojte klonuti la terkenu? Kaže nemojte naginjati prema njima. U ljubavi. I lijepom i mehkom govoru. Subhanallah. Ljubav i učtiv učtiv učtiv obraćanje lijepo, mehak i lijepo govor. Kaže Ebu Ali nemojte biti zadovoljni sa njihovim dijelima. Kažu neki učenjaci kogod ode kod mušrika i ne opovrgne ono na čemu su oni. Kogod ode kod mušrika i ne porekne im ono na čemu su oni. I ne bude im kjario, znači opovrgavao, osudio ono na čemu su oni, ono što radi. Broji se od onih koji su nagijeli prema mušlicu. Kogod ode kod mušlika i ne osudi za ono na čemu su oni, broji se da je nagijelo da se priklonu mušlicim. Da se priklonu mušlicim. A Allah subhanahu wa ta'ala prijedi. Čime? Vatrom onima koji se priklone i naklone nagnu prema mušlicim. Kaže uzvišen je žele ladina amenu la tetakidu aduvi wa aduva kumaulija nemojte uzimati moje i svoje neprijatelje za prijatelje tulkuna ilaihim bil mawadda da im poklanjate ljubav, da ih iskazujete ljubav. Zatim kaže, kad kjane tvrkom usvetom Hasana, vi imate lijep uzor u kome, u Ibrahimu i onim koji su sanji bili vjesnika, kad su rekli svome narodu, mi se vas odričemo, tako, i tako dalje do kraja ajta. Pa kaže, vađib je, onome ko želi da se spasi, šta mu je vađib? I da sačuva svoju vjeru, da bude neprijatelj onome kome mu je Allah naredio da bude neprijatelj makar bio najbliži rođak. Zato što iman neće biti ispravan osim sa time i sa izvršavanjem toga. Zato što je to najvažnija stvar i zato što je to najsigurniji, najpotvrđeniji vađib. Kad saznaš ovo, pa onda znaš da je jedenje sa rafidijom i srdačnost sa njim, prijatnost sa njim i davanje njemu počasti, je tako, pružanje njemu počasnog mjesta u sjelu, nazivanje selana, je tako, da sve te stvari nisu dozvoljene. Prema kome? Prema Rafidi. Ne smiješ mu nazivati selan, počastiti ga, dati mu ugledno, počasno nekom mjestu nego ga trebaš najuriti. Ha. Čim saznaš da je Rafidija odma, da mu kažeš nešto od čega će mu se smučiti i on će nabrat sam ništa sinjske. Znači, sve to nije džajz, zato što to se ubraja u muvalat, u prijateljovanju. I zato što to ulazi u ljubav. Allah subhanahu wa ta'ala je presikao prijateljovanje između muslimana i mušrika, između muslimana i rafidije, između muslimana i mušrika, između muslimana i rafidija, nema prijateljstva. Svojim riječima, la je tehidil mu'minun al kafirine ulija, neka ne uzimaju mu'mini, kafire za prijatelje min duni mu'minin bez mu'mina وَمَنْ يَفَعْلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ Ko to uradi nema ništa sa Allahom. I ovdje dolazi ono što smo malo prije spomenuli illa an tattaku minhum tuqah. Osim da se bojite, znači da ste u opasnosti, da vas vreba neka opasnost od njih. Kaže uzvišeni, kad nazra alaikum fil kitabi an idha sami'atum ajati Allahi, yukferu biha ve yustehzehu biha fela tat'udu ma'ahum hatta yakudu fi hadithin gajri do kraja ajeta koji smo malo prije spomenu. Znači, ne smije se sjediti sa njima kad kufr čine i smijavaju se sa Allahovim ajetom. Zatim selam je pozdrav muslimana između njih. Pa ako nazove selam Rafidi i Novotaru, je tako, i onima koji javno čine velike grijehe i dočeka ih sa počasti, da tako i srdačnošću i bude lijepo im govorio, to će biti prijateljovanje sa njegove strane prema njima. Pa ako bude prijateljovao i bude ih volio, je tako, onako kako smo spomenuli, spo, sastavio je svo zlo i nestaće neprijateljstva između njegovog srca i mržnje. Zašto? Zato što sa širenjem selama se širi ljub, ljubav. Sa širenjem selama se širi ljubav. Kao što stoji u hadithu Ela adullukum ala ma tahabuna bihi kako stoji ovdje u predaji koja se spominje u drugoj predaji ala amri iza fealtumuhu tehabertum. Hoćete da vas uputim na stvar s kojom ćete se zavoljeti ili hoćete da vas uputim na stvar ako je budete činili, vi ćete se zavoljeti pa kaže bela ja Rasulala nego šta ja Rasulala pa onda on kaže Rasul sallahu alaihi sallam ehšu selame bejrekom širite selam između između sebi. Pa ako nazove selam Rafidi i Notaru i javnim fascima koji javno čine grijehe, A? Šta će se desiti? Desit se ljubav i prijateljstvo prema kome? Prema Allahovi neprijateljima i prema neprijateljima njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od prilike do kraja ovog poglavlja imamo još e, dvije teme pod kojima ima nekoliko fetvi od stalne komisije za fetve e, koji, pisao, koji su potpisali šehovi. Ima još nekoliko fetvi pa ćemo to ostaviti za sljedeći put za Allahovu pomoć. Uglavnom radi se o tome da mušnici koji sebe prepisuju islamu i muslimanima, kao što su rafidije, je tako, kao što su sekte batininski od Ismailija, Keramija i tako dalje, Duruza, Nusairija, dakle, da je, znači, isti propis njihov kao i mušljika koji ne, se ne pripisuju nikako čemu? Islamu. Islam. Isti je njihov status. Potpuno Isti neprijateljstvo i prijateljstvo, je li tako? I sljedeće isto tako da kad se ne može uznizati teuhid na nekom mjestu i kad se ne može pokazati neprijateljstvo i odricanje od mušika u nekom mjestu, to mjesto postaje darul kufr. O tako? To mjesto postaje zemljom kufra. O tako? i obaveza je muvehidima da napusti to mjesto. Zašto? Da bi otišli na drugo mjesto gdje će biti u mogućnosti da uspostavljaju svoju vjeru i da ispolje svoje odricanje od, od muša. Da ispolje svoje odricanje od muša. Pa ćemo i pod tim naslovom za lavu pomoć čitati fetve. Čitati fetve. Koliko imam do jaci Šest minuta. Da. Tamo ti šest minuta malo ga zikri. Pripremim za jaci Allah nas pomoći. Subhanak Allahumma.